Em aşıkı şehadetin kafir tevbi minnetin Em aşıkı şehadetin kafir tevbi minnetin Mekfir diye Xweda em talibi cennetin Mekfir diye Xweda em talibi cennet Düştün uçi zindan her dune riya merdan Çıkıştın uçi zindan her dune riya merdan Bivanna beser hildan em talibi cennet بيواننا بسر هلدم ام طالب جنت Şehidi jmerjiyane mirin jmerziyane Şehidi jmerjiyane mirin jmerziyane Dünyalı mezindane em talibi cennetin دنيا المزيندان ام طالب جنت مرد بخونا خو افدا مل دری زندانا دا مرد بخونا خو افدا مل دری زندانا ما بتر سری هلدا ام طالب جنت ما بتر سری هلدا ام طالب جنت ما بتبي ميرو جناب بچوكو مزنا ما بتبي ميرو جناب بچوكو مزنا سرهل دال بر دجمنا ام طالب جنت سرهر دال بر دجمنا ام طالب جنت دجمن بو بيسير تنجي دقيرة وقولنجي لدجمن بو بيسير تنجي دقيرة وقولنجي جبر هجومي فلنجي ام طالبي جنة جبر هجومي فلنجي ام طالبي جنة مسجين خيري خدا ما دفج هر تشتي بردا مسجين خيري خدا ما دفج هر تشتي بردا خوش خدا را دكين فدا ام طالبي جنة خوش خدا darat dikin feda em talibi cehennet Hoş darat dikin feda em talibi cehennet